Виверніть цей мішок і повичищайте з нього кригу. Спочатку розтовчіть, а тоді витрусите. Кет не відповіла. Потоцький роздавав корисні поради. Примкніть лівий важелець, сказав він уже норвежцеві, який силкувався витягти панель або правий, отак, бачите? Штурбалан урешті витяг з рації панель, незважаючи на вказівки Потоцького. А чому б вам самому не розчистити перехід? спитала місіс Кетрін. Мені? здивувався австралієць. Охоче піду. Коли всім обридали його поради, Потоцькому радили зробити те, до чого він щойно закликав інших. І він справді охоче йшов. Для вас готовий на будь-які подвиги, мадмуазель. Кетрін скривилася, увійшов Жак Антуан. Хіба ви тямитесь на радіоапаратурі? Якщо спитаєте мене, то я не годен полагодити і праски. Про торшери вже й не кажу. Я колись був полагодив удома електробритву, сказав Тур, певно боячись, щоб від нього не забрали рацію. Він ошелешено дивився на панель, геть обсновану павутинням різноколірних дротиків. Тур удався по допомогу до електробритви. Розібрав усі деталі і знайшов. Графітні щіточки були постарались, то я вставив осердя з олівця. Таке багатослів'я насторожувало. Жак Антуан сказав, сівши на мішок до матроса. Раймон аж оце вирішив полатати штани, що тоді собаки порвали. Латає бурчить. У якій країні дурнів могли додуматися до такого червоного ватину? А на всіх наших костюмах за коміром ярлички зроблено в Бельгії. Жак Антуан реготнув. Собака вкусив людину. відгукнувся Булат. Його непокоїло інше. Хурделиця не припинялася десятий день. Потуцький взяв лопатку і пішов розчищати сніг у переході. Цю траншейку видовбали три дні тому норвежець і француз, але вкрити зверху було нічим. Тому за ніч її закидало вщерть, хоч протягом дня кілька разів розчищали. Нуль-нуль припізніло озвався француз на булатову репліку. Вам трохи бракує того, що зветься чуттям гумору, мосьє. Коли тобі подобається власний дотип, сказала місіс Кет, це ще не означає, що ти сатирик і гуморист. Жак Антуан образився. Я ж не з вами розмовляв. А ви ще й нечема. Безперервний буран підтримував сталу низьку температуру, випробовував нерви на розрив. Жак Антуан трохи засоромився, та інерція не дозволяла відступати назад. Моя мати весь час мені торочить, обернувся він до кет, що я погано вихований. О, меншер Жако, хто тебе тільки виховував? І це нарікання не пусте. У моїй невихованості винний батько. Пат поторкав провислу стелю над головою і сказав Жінка з чоловіком ніколи не їдуть згоди. Візьміть хоча б нас. Турбалом розчаровано свиснув. Оце так новина. Батареї сіли. Хто сів? Це ще треба перевірити висловив йому повну недовіру Жак Антуан. З вас такий технік, як із мене кюре. Це ж вам не електрична бритва для рудої овечки. Дайте но сюди. Француз довго крутив блок з батарейками та нічого путнього зробити не міг. Це по вашій парафії, кивнув він до водіїв, які теж повставали і схилились над німим апаратом. Пат спробував одну батарейку язиком, але відстань між анодом і катодом була завелика. Тоді батарейку взяв брус, відчепив з панелі дротинку на клемах.